I evo nas u novoj emisiji, proljeće nam je umeđu vremenu stiglo, a sa proljećem i proljetne aktivnosti, a to prije svega mislimo na aktivnosti na otvorenom i na paljenje korava i svim, svim ostalim. To će biti jedna od tema e, današnje emisije uz odgovor e, na pitanje iz prošle, a i naravno na mogućnost e, da vi, dragi slušatelji, postavite pitanje o onome što vas muči, što ste primijetili, što je vezano za zaštitu okoliša i eventualno kršenje svih onih dobrih odredbi. E, inače, evo u emisiji uvijek imamo goste, pa su to i danas. Denis Frančišković, Denis, dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. I Valentina Mesarić. Dobar dan, pozdrav slušateljima Radio Mrežnice. Valentina obično na početku ima neku poruku, pa je to tako i danas. Hvala Dado. Danas ćemo, kao što je Dado već najavio, e, o paljenju trave, korova i slame na otvorenome. Prvi su dani proljeća, a vidimo da u kanalima uz cestu, dvorištima i poljima spaljuje se biljni otpad. Samo paljenje često zna otići u neželjenom smjeru, pa bezazlena vatra vrlo brzo uz vjetar i visoku temperaturu se može pretvoriti u pravi požar. Vremenske prilike, zbog isušenosti tla i biljne vegetacije, pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom prostoru. U većini slučajeva kada pričamo o tome, uzrok požara je nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu. Takovi požari se zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene, gospodarske objekte i ugroziti ljudske živote kako smo zadnjih tjedana vidjeli kako prenose mediji, u svega četiri dana na području Karlovačke županije je zabilježeno <clears throat> čak 150 požara na otvorenom prostoru u kojima je izgorjelo 17 objekata, veliko područje niskog raslina, šuma, voćnjaka, a u samo četiri dana jedna osoba je još proteklog tjedna smrtno stradala. E, iskustva vatrogasaca govore da prouzročitelji požara obično ne znaju što čine, niti su svjesni da dovode sebe, svoju obitelj, svoje domove u opasnost kako je sigurnosna situacija u Karlovačkoj e, županiji po pitanju požara otvorenog prostora bila tema tiskovne konferencije jučer održane u uredu župana Karlovačke županije i zbog e, gotovo nezapovčenog broja požara e, Županijski stožer za zaštitu i spašavanje po hitnom postupku promijenio dosadašnju odluku tako da će se od sada svako paljenje korova morati prijavljivati lokalnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu ili javnoj vatrogasnoj postrojbi koja će dežurati na terenu. Iako se ne zna koliko će to još biti učinkovito, propisane su i velike kazne za samo neprijavljivanje. E, cilj naše današnje emisije je pozvati e, građane, poljoprivrednike i ostale koji pale vatru e, na otvorenim prostorima na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera i neke od njih ćemo i navesti sada. Znači preporuča se da se tvari koje se spaljuju moraju izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata. Oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje 3 metra. Ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba koje su sposobne za gašenje požara. Uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva potrebita za gašenje tipa lopate, vodu i ostalo. Spaljivanje se preporuča obavljati danju za mirna vremena, a na površini većoj od jednog hektara spaljivanje korova može se obavljati ukoliko vlasnik prethodno ishodi odobrenje od javne vatrogasne postrojbe. Ono što bi mi iz Ekopana još dodatno preporučili, sav taj vrijedni materijal, znači travu, korov i slamu i slične ostatke, E, može se promatrati kao sirovinu za nastajanje budućeg komposta. Znači cijeli ovaj e, materijal može proći kroz proces kompostiranja i može se dobiti visoko kvalitetno e, hranjivo za tlo i zemlju. Znači, jedan od, jedna od mogućnosti osim paljenja i samo kompostiranja i mi ga podržavamo. Mhm. To, dobro, vjerojatno bi za to kompostiranje trebalo biti sa nekim još malo u dogovoru i onaj ko bi to i napravio i proveo. Pa ne nužno, znači može se raditi e, kada pričamo o manjim površinama, znači o vrtovima, ostaci iz vrtova, obrezivanje rezidbe grana, dovoljno je napraviti par ograđenih prostora metar sa metar u koji se onda e, kombinirano sipaju znači ostaci e, iz poljoprivrede sa e, gnojem iz staja kroz šest mjeseci imat ćemo super materijal za daljnju upotrebu u vrtu. Da, u stvari da, radi se o manjim količinama i vjerojatno bi to zadovoljilo E, sve ove parametre. E, Denise, mi smo u prošloj emisiji imali dosta i poziva, e, bilo je i dosta reakcija, pa kakva je situacija danas? Pa evo, situacija je ovakva da prvo bi ti odgovoriti, znači gospođi sa Rakovca koja se javila vezano za odlaganje otpada i parkiranje na zelenoj površini na adresi Rakovac 22. To je problem koji je već dugoročan, ono, na koji mi smo mi upozoravali u gradu da se treba riješiti. Ovim putem, s obzirom da se redovno tamo, kako je gospođa prijavila, e, vrši parkiranje na zelenoj površini petkom, E, mogu samo reći da i ovim putem pozivam znači komunalno redarstvo grada Karlovca da dosljedno jednostavno provodi odredbu o komunalnom redu grada Karlovca. U ovom slučaju e, obzirom da svi građani imaju ista prava i obaveze postupati po određenim propisima, e, tako i ovi dotični znači građani isto su tako obavezni i ja ovim putem pozivam znači komunalno redarstvo i eventualno policiju da E, jednostavno osobe koje se parkiraju na zelenim površinama za to budu i sankcionirane kako to nalažu propisi. Što se tiče samog e, otpada i toga primijetili smo da je ponovno ili je već tamo postavljen opet kontejner za krupni otpad. To naravno nije dugoročno rješenje privremeno rješenje s obzirom da se ta sama lokacija nalazi zapravo u, u, stambenom području e, i nadamo se da će sva tijela gradske vlasti zajednički pokušati trajno riješiti taj problem. E, što se tiče ostalih poziva, dobili smo još neke pozive e, neposredno nakon emisije u našem uredu. Bilo je postavljeno pitanje vezano za javnu rasvjetu koja gori po danu, što izaziva kod građana e, nezadovoljstva. Mogu samo reći da se tu radi o znači redovnom održavanju i provjeravanju javne rasvjete, odnosno o pojedinim znači provjerava se koje lampe rade, koje ne rade, znači o tome se radi, to obavlja tvrtka EMA koja je zadržena, zadužena u gradu Karlovcu za to. E, bilo je još i pitanje nakon emisije vezano za e, prašinu, e, blato i sve što je vezano za području ISPA projekta na Gazi građani su pitali kada će to biti završeno. Ja mogu reći da vodovod i kanalizacija ima poprilično dobru svoju web stranicu sa informacijama. Jedni problem naravno što naši e, građani starije životne dobi naravno ne koriste internet i takve stvari, tako da ćemo mi nastojati na neki način prenijeti te informacije e, njima direktno. Mi smo postavili upit e, Viku o kada se planira završetak, rokovi završetka tih radova i nadamo se vrlo skorom odgovoru oko toga. Dobro, evo, i sutra je svjetski dan voda, pa... Da, i mogu reći ono stvarno da Vik na taj svjetski dan voda isto aktivno obilježava svojim e, aktivnostima i obilaskom e, sa e, učenicima postrojenja za pročišćavanje voda. Izdana je jedna i kao dječja slikovnica ili tako koja se bavi tim problemom, tako da s te strane stvarno mogu E, pohvaliti tvrtku vodu i kanalizaciji u tom smjeru edukacije i promicanje toga. Da, da ne bi ispalo da samo kritiziramo i ukazujemo na loše, lijepo je ovako pohvaliti one koji rade dobro na dobrobit svih e, i naravno na e, tome da budemo svi zdravi i udišimo čist zrak i imamo pitku vodu. Vi, dragi slušatelji, dalje možete, ako imate nekakvo pitanje za Denisa E, postaviti to na 842666, 842667 ovako izravno. E, a kako smo čuli odmah nakon emisije bilo je dosta poziva i na njihov e, infotelefon 062 123456 uz opet opasku da taj telefon bez obzira što počinje sa 06 ne košta ništa više od uobičajenog poziva iz kazam točke A u točku B iz Karlovca u, na gazu. Da. Evo a u očekivanju poziva možda još neke malo aktualnosti, proljeće je definitivno došlo, e, po gradu se dosta toga radi, pa evo, ima li nekih možda još momenata, situacija na koje bi trebalo obratiti pozornost? Pa ima, evo recimo mi smo u proteklih tjedan dana primijetili, znači nakon do, prolaska zime dosta ovako otpada recimo uz, uz recimo uz prugu za što je zadužene su hrvatske željeznice dosta ovako običnog papira i tih ono klasičnog sitnog otpada je primijećeno na što ćemo isto upozoriti hrvatske željeznice to jako ružno izgleda e, s druge strane područje koje je pod nadležnosti hrvatskih voda tu ću se posebno osvrnuti na recimo Mažuranićevu obalu u gradu Karlucu iza onog zidića kada pogledate, zapravo nagnete se i pogledate, primijetit ćete veliku količinu tog otpada. S te strane mi smo reagirali i zamolili za pravo čistoću Karlovac e, da se postave e, kante za otpad e, s obzirom na da duž cijele Mažuraniće obale nema ni jedna kanta za otpad u sve one klupe koje su tamo. Tako da direktor je obećao da će se to riješiti. Dobro. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Mene zanima, kome se obratiti kada na dječje igralište dođe čovjek sa psom i pas obavi nuždu, ne pobere, lijepo ode dalje, igralište puno svega da ne rećem. Pa mi recite kome se čovjek može obratiti, ja te ljude ne poznam, ali je stvarno neugodno da se djeca igraju i psi i, i mislim ono obavezni su pokupiti za sobom, ali to vrlo rijetko netko radi. E, za to je nadležno komunalno redarstvo e, grada Karlovca, postoji odredba o komunalnom redu koja regulira takve stvari, tako da se možete, ja nažalost se moram ispričati trenutno, baš slučajno smo zaboravili ponijeti adresar sa brojevima, tako da ako vas mogu zamoli da nas nazovete u naš ured poslije emisije da vam damo kontakte brojeve komunalnih redara. Dobro, hvala. Hvala vama. Hvala lijepa, evo bio je to prvi poziv za danas, e, pa stići ćemo možda do, do kraja emisije naći i taj broj, e, a evo telefoni su se malo probudili, odnosno naši slušatelji. Halo, halo. Uh, Neko je bio nazvao pa odustao, nemojte odustati jer e, ova emisija traje 15 minuta. Nas možete zvati na 842666, 842667, e, a zeleni telefon na 062 123 456. Halo, halo halo, halo. Dobar dan, lijepi pozdrav svima u studiju. Zovem sa vikendice u Gornjim Stativama. Živjeli smo dugo vani i godinama se čudim kako sve oko nas gori i niko ništa ne reagira. Htjela bi postaviti pitanje gospođi iz Ekopana. Šta su učinili <clears throat> na prevenciji požara? i e, kako misle da će građani, odnosno seljani, sami riješiti probleme. Mislim da bi se tu ipak trebala uključiti zajednica. Naročito što se tiče bio otpada koji je jedno veliko bogatstvo, nije smeće da se pali i uništava. E, dobar dan, hvala vam na e, postavljenom pitanju. Neću dužiti pa ću prekinuti, a vi recite svoje mišljenje. Hvala i lijepi pozdrav. Hvala. E, pozdrav, znači Ekopan je već dugi niz godina radio u, i u ruralnim prostorima i u gradskim prostorima program kompostiranja gdje se educiralo o upravo ovom što ste rekli bogatstvu koje se krije na našim poljoprivrednim zemljištima i o e, Međutim, e, veliki je problem iskorijeniti naviku koja traje desetljećima i stotinama godina, a to je uobičajeno e, paljenje korova vatre. Ne opravdavamo ga, znači E, ono što ćemo i dalje pokušavati to je da ćemo educirati stanovništvo, lokalno stanovništvo, znači ruralna područja o korištenju tih e, trava, korova i slame i sličnog e, poljoprivrednog otpada u proces kompostiranja. Kod nas se kompostiranje, kao što vjerojatno svi znate, vrlo malo prakticira i koristi, rijetki su oni koji koriste kompostiranje. To je nešto što se dugoročno planira raditi još od malene dobi. Znači mi smo krenuli sa edukacijama i u osnovnim školama i u srednjim školama, te je projekt išao po mjesnim odborima i gradskim četvrtima. Dobro, evo ja sam u međuvremenu e, kliknuo na stranicu grada Karlovca i dobili, našao sam broj komunalnog redarstva 628-177 je broj, pa oni koji žele evo na, na ovaj način postaviti pitanje mogu na taj broj. Denis, e, htio nešto kazati, a mi imamo nekog na liniji. Halo? Halo? Dobar, dan. Dobar dan. E, zovem tu iz prigradskog e, naselja pa me zanima jedno pitanje. E, tu smo blizu kuće do kuće i recimo susjed pali lišće, travu, grančice, ovo ono. To je strašno, vi morate zatvarati prozore jer ne možete jednostavno disati, a kamoli što drugo. Da li će se to moći uopće ikako zabraniti? jel ako je polje je polje, ali ovo su kuće do kuće, to je strašno. Mogu odmah dati odgovor na, na to pitanje. E, znači, odlukom županijskom koja se koju je, koja je donesena još 97. godine, ove godine, znači kao što smo rekli jučer je revidirana, zabranjeno je spaljivanje otpada pokraj stambenih građevina. Znači mhm. takav e, slučaj se može prijaviti policiji koja će izaći na teren, napraviti zapisnik i e, kazniti počinitelja. Znači... hvala vam puno, jer to je strahota. To mhm. se ne da živiti, ni disati, ma, a kamoli prozore i vrata Dobro. Nadamo se da će i tome doći kraj. Hvala lijepo, Dženja. Dženja? Ja bi sam, ako mogu, još vezano za ovo komunalno redarstvo i to... E, činjenica je u Karlovcu da komunalnih redara vjerojatno ima premalo, a i ono što ih ima, ih e, građani praktički ili gotovo da i ne vide znači e, u njihovom obavljanju njihovog rada. Znači komunalni redari bi po nama trebali znači konstantno biti zapravo na, na cesti, jednostavno šetati gradom i e, upozoravati, eventualno kažnjavati i, i raditi ta, ono obilaziti grad konstantno. Ja znam da to nije moguće biti u svakom mjestu, na svakom trenutku, ali to je jednostavno njihov posao i to. Još jedan je od problema, naravno, kako doći do komunalnih redara nakon isteka e, radnog vremena. To je jedan problem koji postoji konstantno, e, što se može na neki način regulirati da komunalni redari E, svoje mobitele službene e, do, ono, da oni budu dostupni javnosti tako da ih građani u svakom trenutku mogu kontaktirati. Da, ima tih prebačaja, odnosno preusmjeravanja poziva. Mnoštvo je mogućnosti. 062 123 456 jedan od načina da nazovete taj broj telefona i kažete svoj problem. Evo, e, nakon dosta poziva i nakon što smo dosta toga čuli, Lagano i ističe vrijeme za ovu našu današnju emisiju Eko Eho, e, pa evo Valentina će još nešto kazati. E, pozvala bi e, slušatelje radio mrežnice od sutra, kao što se spomenuo, sutra je 22. ožujka svjetski dan obilježavanja dan voda. Povodom toga Ekopan je pripremio foto, izložbu fotografija Uživam rijeku pod nazivom živom rijeku. Mi smo tijekom proteklih mjeseci zaprimali fotografije zainteresiranih što amatera, što profesionalaca. Napravili smo najuži odabir i od sutra će u prostorima Centra za mlade na Gazi biti otvorena izložba fotografija na temu Uživam rijeku. Ili ima koja fotografija sa ovim ledenim površinama? Ima. Ima, ima prekrasnih fotografija. Dobro, s obzirom da su nam rijeke ove godine zaista dale mnoštvo motiva za slikanje E, nažalost, neki su i hodali po tim motivima. Dobro, ekipa, Denis Frančišković i Valentina Mesarić bili su nam i danas gosti u emisiji Eko Eho. E, hvala vam lijepa, postavljajte pitanja, pitajte, budite ekološki svjesni na 062 123 456. A ako pak imate vremena strpljenja, budete to učinili u emisiji za tjedan dana. Jeste li što god htjeli reći ili samo doviđenja? Doviđenja. pozivamo građane da zovu zeleni telefon.